oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. Rabbe naše web stranice www.stazumislama.com i www.spasenaskupina.com Ehlen wa sahlen. Kolektivi raštrkani Kolektivi raštrkani imal koga umet me umeti Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. O maturalem o medresanem sanu, o šarbe sinta, to butt, you butt, yes, in the door, you caught a man a crowd. May you soak my me up to the shore, not the sound. May you soak my canoe and me up to the shore, not the www.paltal.com Soba Put vjerni, istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera.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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مِّائَةُ حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لحظة الوداع بعبرة المشتاق وتحدثت بفم الدموع مآقي ورست على بر الفراق حكاية صيفية تروى إلى الآفاق هبت رياح البين سودا التي يتم da još jednom dakle posjetim braći da inša Allahu ta'ala uzmu učešća u ovom programu koji braća da te evo reklamiraju u ovaj uh, u sobi da inša Allahu ta'ala svako uzme učešća shodno svoje mogućnosti to je s jedne strane i s druge strane inša Allahu ta'ala puno je braće koji žive u određenim zemljama i nemaju tako reći određeni svoj džemat nemaju svoj džemat, dakle, dva, tri, četiri ili pet ili više braća u nekim, dakle, gradovima, u nekim zemljama, nemaju svoj džemat i malo su, tako reći, dakle, a, izolovani i nisu aktivni, i nisu aktivni, ne govorim, dakle, za sve, već, dakle, u cijelini govorimo, nisu aktivni u, u ovaj udavi. Iz tog razloga došlo je, draga braća, do <clears throat> toga da smo pokušali da svu tu braću, Allahu ta'ala, aktiviramo. Određen je brat koji će biti zadužen, dakle, za Evropu, pa možda i šire, vidjet ćemo, inša Allahu ta'ala, a koji će biti, inša Allahu ta'ala, zadužen za pribavljanje priloga. Ono što je problem, draga braćo, jeste, dakle, što svi, dakle, napori, svi trudovi ulaganja su nekako rasuti. Dakle, daj na ovo mjesto, daj na ovo mjesto i tako dalje. Ne postoji jedan zajednički fond koji bi se, dakle, e, koji bi nakon toga podržavao bili koji projekat počevši od mežida, osnivanja ehli sunnetskih mežida, od školovanja daja, od štampanja CD-a, DVD-a, e, štampanja knjiga, prevođenja itd. itd. Dakle, imamo i tako veliku potrebu da se formira jedan da se formira jedan fond, a nakon toga bilo koja akcija gdje god je dakle potrebno na bilo kojem mjestu da se nakon toga taj imetak ili taj mal preusmjerava iz tog fonda za potrebnu, za određenu, za određenu stvari, za određeni, određeni projekat. Stoga, inša Allahu ta'ala, ja ovom prilikom pozivam svu braću, inša Allahu ta'ala, koji dakle nisu aktivni, koji su malo tako reći po strani, da uzmu inša Allahu ta'ala učešća u, u ovom, ovaj, u ovom, uh, u ovoj akciji, da uzmu učešća. Wallahi, draga braća, mi ne obraćamo pažnju na ovu stvar, a ona je ite kako bitna, a ona je ite kako bitna. Pet braće, draga braća, u jednom gradu, pet braće, neka bude samo pet braće, od 20 eura, draga braća, to je 100 eura dakle deset takvih, deset takvih ljudi, deset takvih žemata samo pet braće, draga braćo to je dakle, to je hiljadu eura to nije mala dakle svota, draga braćo to nije mala svota ali nažalost mi smo dosta braće dakle nemarna po pitanju ove stvari hvala Allahu subhanahu wa ta'ala ima braće koji su svjesni ima braće koji uh, ulažu na Allahom, daju na Allahom subhanahu wa ta'ala put, izdvajaju svoje metke. Ali ima neke druge braće, ako ga ne aktiviraš, on nažalost sam nije, dakle, nije aktivan. Ako ga ti ne aktiviraš, on nije, dakle, on nije aktivan. Zato trebaju se i ta braća, inša Allahu ta'ala, uključiti, drag, pa da se formira, inša Allahu ta'ala, taj, dakle, zajednički fond, gdje će se nakon toga, uz Allahu subhanahu wa ta'ala, pomoć, finansirati bilo koji projekat, od tako rekao, izgradnje mehđida, štampanje, prevozinja knjiga, CD-a, štampanje CD-a, bilo koji, dakle, projekat, inša Allahu ta'ala, na bilom kojem mjestu, bez obzira radilo se o Bosni, o Sanđaku, u Kosovu i tako dalje i tako dalje. A ovako vidite, malo, malo pa neka akcija pa daj, traži na jednu stranu, daj, traži na drugu stranu i tako dalje i tako dalje. Trudovi i napori su razasuti. Zato daj da ujedinimo te naše dakle, e, trudove, te naše napore, da formiramo inša Allahu ta'ala braća koje su na zapadu, da formiramo jedan zajednički fond inša Allahu ta'ala gdje će se sakupljati metak i gdje će se nakon toga finansirati za bilo koji projekat. Dakle, draga braćo, budite svjesni ove stvari. Budite svjesni ove stvari. Bićemo pitani za imeta kojeg nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Vraćo, dakle, vozimo auta od po 5, 10, 15, 20 hiljada eura, draga vraćo. A ne odvajamo za Allahomu dželja vala vjeru. Ne odvajamo za Allahomu dželja vala vjeru. Ili pak pitanje opet koliko odvajamo. Vozimo s jedne strane, dakle, najskupu cenija auta imamo da se najskupucenije stvari, draga braća, u našim kućama i zatim nakon toga odvojimo nešto 10 20 eura i možda mislimo da smo puno uradili za Allahovu djela vala vjeru. Abu Bakr radi Allahu anhu odvaja čitav svoj i te odvaja čitav svoj metak, draga braćo, daje ga na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. A mi ako odvojimo nešto malo i onda, ej, smatramo, uložili smo, dali smo puno draga braćo, rekao, kakva sve auta, jel de, vozimo, šta sve imamo u kućama, držimo, jel de, najveće one televizore, one plazme i tako dalje, djeti kupujemo, najskuplje igračke i tako dalje. A gdje Allahuma dželle vala vjera? Gdje Allahuma dželle vala vjera? Dakle, ova, draga braćo, akida ahnu sunnata vol džemata nije samo akida za vjerovanje. Nije, dakle, u pitanju samo da vjeruješ. Da, to je osnovna stvar, ali ta akida, to vjerovanje, draga braćo, za sobom povlačim, za tobom povlači djelo. Zato ne možemo da se ugledamo na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na ashabe kada je u pitanju vjerovanje, a da uskratimo kada je u pitanju djelo. Ne možemo da nismo mi ti koji čitamo Allahu me dželle vale riječi men ukridu Allah qardan hasana. Ko će Allahu dželle vale dati zalog? Ko je taj koji će Allahu dželle vale dati dati zalog? Čitamo ove riječi, a zatim nakon toga nismo oni koji praktikuju ove da se riječi u našim u našim životima. A imaju da dakle, draga braćo, postojite kako da dakle, braće postojite kako projekata koji se upravo ne mogu finansirati upravo zbog nedostatka i metka. Draga braćo, imamo i studente našu braću da dakle, u Medini, našu braću u Medini. Neki nažalost pokušavaju <clears throat> odaja, dakle, da ih izbate sa fakulteta, samo dakle što su ovog menheđa. Pokušavaju da ih izbate sa fakulteta. Ustraćuju im, draga braćo, stipendije, dakle, na bilo koji način nastoje da im uskrate stipendije koje, koje dakle, primaju određeni šejhova na taj način što i dakle, okaleju ti šejhova, svašta pričaju njima i tako dalje i tako dalje. Braća su u potrebi da ih uz Allahom subhanahu ta'ala pomoć, dakle, mi pomognemo e, i pomognemo njihovo da, da inša Allahu ta'ala nastave svoje nastave dakle svoje školovanje, jer, draga braćo, ako, se, ako ta braća, ako ih ostavimo pa da oni trče za dunjalukom i da se posle za dunjalukom, kako će nakon toga sticati znanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Zato, draga braćo, nemojmo biti nemarni sprem ove stvari. Nemojmo biti nemarni sprem ove stvari. E, brat e, sa nikom guraba, brat sa nikom, dakle, guraba, je trenutno, dakle, brat koji će, inša Allahu ta'ala, biti zadužen za sakuranje tog imetka kontaktirajte inša Allahu ta'ala svi oni koji žele da uzmu učešće u ovoj akciji neka kontaktiraju inša Allahu ta'ala ovog ovaj a, brata neka vide dakle oni koji da se na bilo koji način, na žiro račun ili tako dane, inša Allahu tada, sve će se to regulisati uz Allahom od vala pomoć. Ono što je najbitnije od vas jeste da uzmete učešća i nemoj, draga braćo, sada dođe, da dakle, hama, elan i tako dane, da se krene to mjesec, dva, zatim nakon toga da to padne. Uzmite ovu kao obavezu, kao ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kao ugovorom sa, sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I nastavite da usrajete u tome i makar taj dio, makar to, to što se odvaja, makar bilo malo, ali neka bude konstantno, neka bude trajno, jer zaista je najdraže dijelo Allah subhanahu wa ta'ala ono koje je trajno, pa makar bilo malo. Makar izdvajao po 5, po 10 eura, po 20 eura, ali neka to bude trajno, neka to bude trajno. To je ono što je, što je dakle, draga, braćo, najbitnije. To je ono što je najbitnije. Ja, dakle, ovom prilikom pozivam, dakle, svu ovaj svu braću rekao da, da, da, da ovaj, uzmu učešća i da s ovim riječima sam najprije htio posavjetovati sebe, a zatim nakon toga i, i, i sve vas i kažem opet, neka se ne nađu da se sva braće ovom, jer što sam rekao, je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, tu ima braće koji su i tekako aktivni, imamo džemate koji su i, i tekako aktivni, i to su uglavnom džemati koji, koji imaju dakle, svoj džemat, imaju u svoj mežit, ali braća koji nemaju dakle svoj mežit, i nemaju svoj džemat, ta su nekako braća malo po, malo po strani, a zrno po zrno, šljunak po šljunak, pijetak po pijetak, draga braćo, formira se, formira se dakle brdo, formira se, formira se brdo. Tako da inša Allahu ta'ala mi ćemo nastaviti da se ovo još bolje za Allahom uđela valja pomoć uh, organizuje. Vi dakle potaknite i druge draga braćo, pozovite i drugu braću, koji žele da uzmu učešća u ovom e, projektu, pa da inša Allahu ta'ala ovaj projekat e, zaživi, pa da zatim nakon toga nemamo inša Allahu ta'ala potrebe kod nešto zatreba da zovemo dale ili da organizujemo Sergiju tamo, vamo, sve dakle imamo svoj fond i kogod ima potrebe i za bilo kakvu aktivnost da se obrati dakle onima koji će biti odgovorna za taj, za taj fond, inša Allahu ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, <clears throat> može, dakle, može Eh, i, to, i to nije loša ideja da se brat Ebu Sejid da se za svaku državu zadrži po jedan brat i to da dakle nije loša ideja i to nije loša ideja da se svaku državu odredi po jedan brat a zatim nakon toga dakle da dakle, sva ta braća šalju dakle koji će biti odgovoran za ove stvari to je dakle isto tako dobra inshallah Allah ideja i, e, i dalje ćemo dakle porazgovarat ćemo sa braćom i dalje kako bi se ovaj projekat, kako bi ovaj projekat da koje funkcionisao inša Allahu ta'ala na najbolji uh, mogući način. Ali inša Allahu ta'ala važno je da samo da koje braće i sestre uzmu inša Allahu ta'ala uzmu učešća u ovom projektu a o, oko ostalo ćemo kod Allahom subhanahu ta'ala pomoć dogovoriti. Ja molim Allaha subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji udjeljuju svoji metke na Allahom subhanahu ta'ala molim Allah subhanahu wa ta'ala iz naših srca iskrene ljubav prema dunjaluku. Molim uzvišeno subhanahu wa ta'ala naših srca iskrene škrtost. Molim uzvišeno subhanahu wa ta'ala da u naša srca usadi da režljivost i udjeljivanje na Allahom dželle wa ala putu. Molim uzvišeno subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji troše svoje metke na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله أبدا وعزمك لا يلي Put na kojim želimo biti i ostati. Put vjernika. www.portal.com Doba put djevojka www.portal.com Soba put vjernika. vjernika Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. oni koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi obskrbljujemo udjeljuju i tajno i javno mogu se nadati nagradi koja neće nestati da ih on prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja svoga da jer on mnogo prašta i blagodaran je. Znači, krvi dajem, banke ne da. Ni za koga. To je ta žalostna situacija. Jeste li? O, muslimani! Jeste li? Put vjernika. na čijoj ste sada strani? قلب جري رشت الكمين إما القلدة أمة ناري أمتي خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الرحمن أسرع السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني يا خاطب الحور الحسان وطالبا وطالبا لوصالهن موت سنة إن شاء الله تعالى لنا ما يبتلشني ما يبتلشني خطبه nema sumnje da vjerovanje u kader Allaha tebareke ve taala je velika stvar. Velika stvar koja kojom se ističu sljedbenici ehli suneta nad ostalim firkama, je tako, koje se pripisivaju uputi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I nema nikakve sumnje da će Islam onakav kakvog je Allah te barek vesala objavio iznad sedam nebesa i ponovo zavlada na onakav način kakav je zavladao za vrijeme ili tako najboljih ljudi koji su kročili ovom zemaljskom kuglom. I mi vjerujemo riječ Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao da će biti ispravni ovaj, hilafet pa da će nakon toga biti zulumčari, pa da će nakon toga biti kralje, ili tako pa da će se opet vratiti ispravan hilafet. I mi vjerujemo u riječ Allahog poslanika sallahu alaihi sallam. Međutim, moramo se zapitati gdje smo mi u svemu tome, ili tako? Nije dovoljno samo da se kaže jeste, mi vjerujemo u kader i to će da bude i mi da ništa ne radimo. Allah te barek je ostavio jasnu uputu i jasan put koji treba da se slijedi da bi se došlo da bi se došlo do te pobjede. Pa ćemo svrn, pa ćemo se ukratko osvrnuti na siru Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer kako god čovjek pokušava da pametuje i da pravi neke izmicavce i, i, i neka vrdanja i, i, i da pametuje, tako? Opet na kraju, ako hoće da uspije, mora da se vrati na sunet Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam na Kur'an, je tako? I na ispravno tumačenje Kur'ana i suneta. Pa vidimo kada je Allahog poslanik sallallahu alaihi wasallam došao, došao u Medinu, je ovo jedan veliki ibret i povuka koju mi treba da uzmemo za sebe, je tako? Šta su bile prve stvari koje je Allahog poslanik sallallahu alaihi wasallam uradio? Prva stvar je bila da je... Ne, prva stvar je bila da je napravio džamiju. Zbog čega džamiju? Da bi se muslimani u džamiju okupljali, da bi muslimani u džamiji učili vjeru. Je li tako? Druga stvar je bila, pobratio je između, između muslimana Muhađira i Ensarija. I treća stvar je bila da je potpisao primire, je ugovor sa Evrejima. Ove prije, prve dvije stvari su nama bitne. I ni nećemo potpisivati nikakav ugovor, ne zato što a, ne slijedimo sunet Allah poslanika, nego iz drugih razloga. Ali ove prve dvije stvari su nam bitne. Prva stvar mesidi, znači prva stvar mesidi, pravljenje mesida i smisao mesida, zašto su mesidi u stvari, da se podučaje i da se uči Allahova tebara kevetala vjera u tim mesidima da se uči ilm, kao što je rekao Mirsad, kada kaže ulema, svaki put kada se spominje ilm u Kur'anu, misli se samo na šerijatsko znanje, tako? Svaki put kada se spominje ilm u, u Kur'anu, misli se samo na šerijatsko znanje. Nikad se ne misli ni na što drugo. Pa nama trebaju mesčidi da se odgojimo prvenstveno mi, a zatim da odgojimo sljedeće generacije jel ko što smo rekli, ili gleda me suljo, kao što smo rekli, nevjernice su uspjeli time što su odajili muslimane od arapskog jezika, što su im odajili od Kur'ana, što su im odajili od sunneta, što su im odajili od islamskog ahlaka, od svega onoga što je islamsko. Zato su nevjernici uspjeli u svoje bori protiv muslimana. E, na nama je sad da mi vratimo te generacije i da budemo od prvih za koje Allah te barek tala tako jel uvijek oni koji su prvi u hajru oni su uvijek pohvaljeni jel tako kako kaže Allah te barek tala sabe kunel evvelun prvi uvijek oni prvi koji rade hajr ne tražimo znači ne prepadamo se time kao što neki nam govore vi nećete uspjeti da ostvarite islamsku državu to nama jeste cilj, ne možemo reći da nam nije cilj, jeste nam to cilj, ali nismo opsjednuti time da mi sad moramo u roku od 5, 10, 15 godina ostvariti islamsku državu, nego smo opsjednuti time, poznaćemo navoda opsjednuti time, da radimo ispravno da dođe do toga. Kad će do toga doći, tako to je Allahovim rukama. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvari www.paltalk.com سببوت بيدك إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويغفر أتباع أكرام منذر وخير داع To sve ne može bez ove druge stvari. Bez bratstva, bez bratstva muslimana jednih sa drugim. I podpomaganja muslimana jednih drugim. Jer vidimo, kada uzmemo, kada se radi o pravljenju mešćida, šta je nepotrebno, šta je znači neophodno, šta je potrebno, šta je neophodno. Ne može se, jel tako, bez financija. Ne može se bez financija. Baš onako kao što je rekao šehol islam iznu temije, da bi čovjek uspio na ovom putu, jel tako, potrebna mu je i dobra jahalica, i dobra hrana, i dobra odjeća, i dobro naoružanje, i dob i sve, ali na kraju šta, na što se vraća na, na financije. Da bi to sve on imao, on mora imati financije. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji kaže u titu džavami el da da to mi je kako se to Das mi je kako je je grobit govor znači da poslanik sallallahu malo kaže a da ima veliko značenje da puno toga znači pa se vraćamo na hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je kaže ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad nema ni jednog dana u kom osvanu robovi illa wa melekan jenzilan, a da se u tom danu ne spuštaju dva meleka. Je kulu ehaduhuma Allahuma a'ti munfiqan khalefa. A kaže jedan od ta dva meleka, Allahu moj, daj onome koji djeljiva na Allahovom putu bolju zamjenu, znači bolju nadoknadu. Nadoknadi mu to što on daje. Vojakulul ahar, Allahuma a'ti mumsiken telefa. Tako. Dakle. A kaže drugi, Allahu moj, daj onome škrtici onaj koji ne da, daj mu da mu propane i ono što ima. I zato vidimo da ljudi koji, koji daju, nije bitno koliko daju, nego daju iskreno ime Allaha, te bar htjela, imaju bereketa u onom imetku što im ostane i dođe im rizk, jer tako odakle se ne nadaju, kao što je to rekao Allah, te bar A vidimo one škrtice koji ne daju, pa ne daju čak ni, ni zekija, a kamo li da daju dobrovoljnu, dobrovoljnu sadaku, ili tako? Vidimo, kad je počeo rat u Bosni, ili u bivšoj Jugoslaviji, da su ljudima propadale po 200-300 hiljada maraka, onih njemačkih tada, po raznoraznim bankama Evrope. A nikad nisu ni pomislili da daju, da daju zekat ili sadaku ili dan danas nisu svjesni zašto im je Allah Tebare Kvetala, zašto im je Allah Tebare Kvetala uništio taj, taj njihovi metak. Šta hoću stvar da kažem? Da bi mi uspjeli, da bi mi uspjeli na ovom putu, onako kako su uspjeli asabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, moramo da se ponašamo baš onako kako se ponašali asabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I žalosno je li tako, e, kada čujemo, što je juče spomenuto, da imamo našeg brata Daju, koga mi svi volimo i uvažavamo, kada dođe do te mjere u kakvoj on financijskoj situaciji. To je žalostno. Zašto je to žalostno? Zato što se od nas niko nije raspitivo, za njega nije se brinuo. A svi znamo u kakvim oni nezahvalnim, nezahvalnim okolnostima žive, tako? Svi znamo kakvim oni nezahvalnim okolostima žive. Ali kada se vratimo na život ashaba Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam, naćemo tamo da ima slučaj da jedan od ashaba došao da traži drugog ashaba. Pa je pokucao na vrata, žena je otvorila, kaže, nema ga, šta treba, kaže, trebaju mi pare. Kaže, ja ne znam gdje su pare. Kaže, sam ti meni skloni se da ja uniđem u kuću, znam ja gdje stoje pare. Pa je unišao, uzo sebi, određenu sumu koja mu je trebala ovaj kada se vratio kući žena, žena mu je to saopštila pa je on zaplaka od milosti, od dragosti zato što je ovaj unišao i poslužio se u njegovoj kući kao da je, kao da je u svojoj kući. U nas danas sve diraj, možeš dobiti krv, ali oko novčanika ne oblijeći. Jeste? Znači krvi dajem, banke ne da. Ni za koga. To je ta žalostna situacija. I zato nekad nam zvuči, jel? Kao, zato su, zvuči nam kad slušamo ove priče o Ashabima kuda sto neki vanzemaljci. Ali jeste, prenosi se za vrijeme tabina, kažu, kada bi vidjeli nekoga da sabam, govorili bi neki za njega da je, da je luda, nije normalan, kako je se ponašao. To bi njima bilo čudno, a kamol danas nama unišu u kuću, uzo ti tamo što si ti šparo, <laughs> on da uzme, bez da te pita. Unišu ti u kuću, a kamol šta drugo. Zašto? Zato što mi nemamo tog, nemamo tog odgoja islamskog jednostavno. Nemamo islamskog, imamo i komunističkog, i sekularističkog, i, i, i ne znam ja, svakako greći, samo nemamo islamskog odgoja. I onda nam se dešava, kada dođe 5 do 12, onda da skupljamo sergije. I onda nam svima žao i opet ćemo to svi zaboraviti za 15 dana jer ste gladan, sit, jer ste sit gladnom, ne vjeruje da ga boli stomak, tu i biće, boli ga stomak, od gladan sit, boli ga stomak što je se prenajao. Tako isto i mi. Živimo u jednoj vrlo zahvalnoj situaciji sa financijske strane, a sve ostalo da Allah oprosti i poboljša stanje. I ne brinemo se, ne brinemo se o, o ljudima, o ljudima od kojih mi očekivamo mnoge stvari a kamoli o ljudima od kojih ništa ne očekivam. Neću da kažem da u islamu ima nekakva, kako se to kaže, pomalovažavanje ljudi, jel, da je ovaj, nismo mi jevreji, znači, musliman je musliman, brat, ko što smo spomenuli, jedan drugog potpomaži. Ali, od, kad od naših današnjih, pod znacima navoda, velikana, ne brinemo se o njima, Pa kakav je onda odnos prema ljudima od kojih mi ništa ne očekivamo? Znači, molimo Allah tebali tala da nam da svijesti, da nam da svijesti i razuma u vjeru. Jer opet kažem, ponavljam hadis, ma'ubi da Allahu bi misliš fiqh. Nije Allah tebali tala obožavan sa nečim kao što je fiq. Da nam Allah tebali tala da fiqha uvjeri i da se da se osvijestimo i da čak na našu korist neke naše prohtjeve da malo zavrnemo tu slavinu, a da, da gledamo na, na našu braću muslimane koji su u, u mnogo, mnogo težim ili mnogo, mnogo težoj situaciji ne zmi. Molim vas, vas htjela da u Kabuli, vama koji ste slušali, ne oprosti meni ono što sam pogrešno rekao, www.tachkapalkal.com Së më pur, vjeti Men nga rruga e kësaj fenje Ku shprejt e jem dihm از جزداد یت بشمال تفانم درای او الله جل نبرم مسلمان Bałkanu.com, sodatzun wir Ehren.